Через п'ять хвилин Анна вже сиділа за столом громадської бібліотеки і перегортала книгу, що лежала перед нею на столі. Дівчині не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що ще одна її теорія пішла прахом. Як з'ясувалося, в Лондоні, включаючи передмістя, окрім Парбюрі Гарденс, ніякої іншої вулиці, чия назва розпочиналася б із слова Парбюрі, не було. Була, правда, схожа по назві вулиця Парбері Стріт, проте розташовувалася вона на так званому собачому острові, а Анна чомусь не сумнівалася, що Джонси могли мешкати де завгодно, але тільки не там. Як би то не було, це тільки спрощує справу, подумала дівчина, відчуваючи, як росте роздратування. Відповідь проста номер такий то по Парбірі Гарденс. У якійсь квартирі в цьому будинку мешкав містер Джонс, або швидше так звана місіс Джонс. Анна чомусь була впевнена, що чоловік назвав не свою адресу, а адресу жінки. Звідки така впевненість? Жіноча інтуїція і таке інше. Адже залишилося лише дізнатися, в якому із 110 будинків ця леді мешкає. Ура! Анна стала повільно і методично вивчати включений в довідник список мешканців потрібного будинку. Жодне з прізвищ не вказувало на те, що та або інша мешканка може виявитися тою самою місіс Джонс, але Анна на це і не розраховувала і продовжувала наполегливо рухатися за списком зверху вниз. Вона добралася майже до кінця, точніше, до номеру 87, коли молодий повний бібліотекар в окулярах підійшов до неї і сумним голосом повідомив Бібліотека закривається, мадам. Анна повернула книгу і поквапилася вийти на вулицю, освітлену променями сонця, що заходить. Вона не повірила своїм очам, коли поглянула на годинник у вітрині аптеки, бо їх стрілки показували початок сьомого. Вона пробула у бібліотеці набагато довше, ніж мала намір. Крім того, вона таки не випила чаю і, вдихнувши свіжого повітря, відчула, що страшенно втомилася і зголодніла. Проте ноги, немов із власної волі, рушили її до будівлі на Парбюрі Гарденс, де вона відновила ходіння навколо згаданого будинку з цілеспрямованістю і ентузіазмом ув'язненого виведеного на прогулянку по тюремному блоку. П'ятнадцять, думала вона. Адже ми добралися і до цього числа. Але чому з усіх номерів вони вибрали саме п'ятнадцятий? Тому що реальний номер п'ятий чи двадцять п'ятий, чи будь-яка комбінація з цифрою п'ять від п'яти до ста п'яти? Шкода, що у будинку немає квартири номер 115. Тоді було простіше. А може, потрібно помножити 15 на 2 30. Дівчина похмуро похитала головою. Невідомо чому, але цифра 30 ані не сподобалася. Та й взагалі, ці чортові цифри можна скільки завгодно комбінувати, складати, віднімати, множити, ділити, переставляти, переставляти. Анна застигла, втупившись на те місце, де раніше стояв дитячий візок, якого, втім, зараз там вже не було. Несподівано дівчину опанувало абсолютно нез'ясовне почуття упевненості. У цю секунду їй здавалося, що вона нарешті розгадала таємницю адреси Джонсів, внесеної в реєстраційну книгу отелю Пентбері. Невидимі мідні труби грали тріумфальний марш коли Анна підходила до потрібного під'їзду. Над ним висіла табличка з показчиком номерів квартир, серед яких значився і номер 51. Духові інструменти трохи приглушили звучання, коли з'ясувалося, що квартира номер 51 знаходиться на самому верху, а ліфта немає. Коли ж Анна рушила вгору по вузьких сходах і здолала пару прольотів, фанфари остаточно замовкли. Особу, яка мешкала в квартирі номер 51 звали міс Френсі Фотергіл. Це Анна помітила внизу ще до початку сходження. Ті ж ім'я і прізвище красувалися на потертій візитній картці, приклеєній до дверей квартири. Двері виявилися такими ж облізлими, як і візитна картка, і була забарвлена блідно-зеленою фарбою, обитої в тих місцях, де її намагалися відкривати ногами. Під візитною карткою розташувалася кнопка дзвінка, звук якого виявився на подив гучним і пронисливим, здатним розбудити і мертвого. Анна тричі давила на кнопку, але їй так ніхто і не відкрив. Спускатися по вузьких сходах виявилося не менш стомливо, чим підніматися по них. Це як в Альпах, де Анна вперше звернула увагу на подібний феномен, спускаючись по кам'яністій стежці, що зміїлася серед дерев, яка від гірської хатини вела вниз до долини. Нарешті дівчина дісталася до першого поверху і вийшла на вулицю, жмурячись від яскравого сонця. У наступний момент вона відчула сильний запах квіткових парфумів, побачила, ніби крізь туману пилину, яскраву пляму червоної помади і почула різкий високий голос. О, даруйте, адже ви міс Дікінсон, чи не так? Анна гордилася своєю відмінною пам'яттю на осіб, але зараз вона не відразу упізнала жінку, з якою трохи не зіткнулася. Знайома лінія носа і трохи дивна незграбна посмішка нагадала їй, де вона бачила цю особу. Це була міс Фотергіл власною персоною, продавщиця з великого магазину, що не раз консультувала її при купівлі взуття. І нічого дивовижного в тому, що Анна не відразу її упізнала, оскільки ця виряджена особа в сріблястій сукні із бойовим розфарбуванням на обличчі мала була схожа на тиху, спокійну молоду жінку у взуттєвому відділі універмагу Пітер Харкерс. Точно, і міс Дікінсон ніяк не чекала побачити вас тут. Тобто абсолютно. вигукнула міс Фотергіл. Так, ледве чутно вимовила Анна. Я шукала свою знайому, але вона, на жаль, кудись пішла. Так завжди буває, чи не так? Їдеш когось відвідати, чорт зна куди, а приїжджаєш, і нати вам немає удома. Закон підлості я це так називаю. Але, можливо, зайдете до мене і вип'єте чашку чаю. Дякую вам, ні. Не відмовляйте, прошу вас, міс Дікінсон. Ви здаєтеся дуже втомленими, і чашка чаю вже точно вам не пошкодить. Крім того, ваше відвідування не доставить мені ніякого занепокоєння. Я завжди п'ю чай, коли повертаюся додому, тому чайник вже стоїть на плиті і залишається тільки запалити конфорку. Дійсно, міс Дікінсон, погоджуйтеся, поп'єте чаю і передихнете після важкого дня, вам це буде корисно. Признатися, Анна знаходилася не в тому стані, щоб відкидати таку люб'язну пропозицію. Тому вона дозволила міс Фотергіл довести її по вузьких сходах з численними вибаченнями за ободраність перил і зайву висоту прольотів до вже знайомих дверей з номером 51 і пройшла нарешті всередину. Боюся, у мене трохи не прибрано, із смішком помітила міс Фотергіл, коли Анна з полегшенням плюхнулася на древній диван, що займав більшу частину не занадто чистої маленької кімнати. Якщо ви мене вибачите, я піду готувати чай. А вам, якщо втомилися, рекомендую витягнути ноги. Можете також зняти на час туфлі, додала дівчина, кинувши професійний погляд на взуття Анни. З цими словами міс Фотергіл сховалася в крихітній кухонці, а незабаром повернулася з підносом. Прошу вибачити за сервіс, сказала вона і знову хіхікнула. Ніяк не можу зберегти комплекти. Постійно б'ються, чи знаєте а часу, щоб грунтовно зайнятися господарством, немає. Так що заскочиш на хвилинку в Олмарт, купиш чашку або блюдце і продовжуєш жити далі в тому ж дусі. Ви п'єте чай з цукром, міс Дікінсон. Анна з вдячністю випила чашку чаю. Хоча в Пітер Харкерс продавалися куди дорожчі сорти чаю, і налити їй напій залишав бажати кращого, він принаймні був міцним і гарячим і трохи підбадьорив її. Від запропонованого місіс Фотергіл єдиного шматочку кексу Анна категорично відмовилася. Візьміть, міс Дікінсон, наполягала хазяйка. Особисто я ще чаєм ніколи нічого не їм. Крім того, говорять, що останній шматочок приносить удачу, чи не так? Моя приятелька, перш ніж вийти заміж, сказала мені, що своєю удачею зобов'язана саме цій прикметі. Представляєте? Але вам, схоже, самотність не загрожує. Даруйте, якщо щось не так сказала міс Дікінсон. Все нормально, завірила її Анна. Вважаю, про моє одруження буде оголошено досить скоро. Як це прекрасно. Я упевнена, що ви будете щасливі. Маєте бути. Адже ви моя клієнтка, а ми, продавці, виявляємо підвищену цікавість до особистого життя своїх клієнтів, особливо постійних. Сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Просто ми вже не раз і не два бачили вас у супроводі містера Джонсона. Мені здається, це абсолютно чарівний джентльмен. Спасибі, сказала Анна але мені, вибачте, вже пора йти. З вашого боку було дуже мило почастувати мене чаєм. Не коштує вдячності, міс Дікінсон. Сподіваюся побачити вас в нашому магазині в самий найближчий час. Нам привезли нову осінню колекцію. Запевняю, вона вам сподобається. Всього найкращого, міс Дікінсон. До побачення. Пославши цього разу економію до усіх чортів, Анна відправилася додому на таксі. Незважаючи на запропонований міс Фотергіл чай, Анна почувала себе втомленою і вимотаною, як ніколи, але це була швидше розумова, чим фізична перевтома. Анна відкинулася на спинку сидіння і спробувала ні про що не думати, відключивши мозок хоч би на короткий час, але незабаром зрозуміла, що це так само неможливо як відключити лічильник таксометра. Але на відміну від лічильника, на табло якого цифри постійно мінялися у бік збільшення, її свідомість наполегливо відмовлялася видавати нові ідеї або думки. У мене немає ніяких доказів, говорила вона собі. Перестановка цифр здалася вдалою ідеєю, але зустріч з цією дівчиною, схоже, чистої води збіг. Схоже, але не збіг, і Анна відчувала це усіма фібрами душі. А вона мені сподобалася, подумала Анна. Не знаю чому, але сподобалася. Хоча вона і вульгарна, і досить без смаку одягнена, але серце в неї безперечно добре. Коротше кажучи, вона мені приглянулася. Так на мові цієї жінки можна виразити мою думку. Біс би вас побрав, міс Фотергіл. Ну чому я не можу вас ненавидіти, як вірогідно мені б наслідувало? І куди мені питається після усього цього ходити за взуттям? І увесь той час, поки вона собі це говорила, у неї в підсвідомості зберігалася ще одна думка, якою вона вважала за краще зовсім не торкатися.